гантелі ранком не вергаю і по вулиці не бігаю, собак не дратую. Не кращий спосіб щодо товариша. Пробач, будь ласка. А на своє запитання ти сам і відповів. Кримчак розглядався. Під грибками було брудно. На дощаному помості валялися недопалки, обгортки цукерок. Зате від озера повівав вітерець і дрімотно ворушила гіллям плакуча верба. Звідси було добре видно дорогу і стежку, що вела до будиночка, і сам будиночок у прохолодному затінку старого каштана. По озеру плавало тільки два човни. Вони ковзали ліниво, в одному й зовсім ніхто не ворушив веслами. Хлопці й дівчата пороздягалися, лежали, попідставлявши обличчя жаркому сонцю. Було ще рано, спекотно. Решта човнів стояла кількома рядами біля дерев'яного причалу. Увечері тут буде гамірно, лунатиме вереск човни шугатимуть нам випередки. Озеро мінилося під сонцем. Попід лівим берегом вода здавалася зеленою, а ближче до середини білою, мов би вицвілою. Срібно зблиснуло під верпами. На воді загойдалися кола, обидва затримали на них погляд, дивуючись, що тут ще є якась риба. Кримчак хотів іти до буфету, але Огієнко поклав руку на плече, змусив сісти на стілець. Ти мій гість. Та й мене тут знають, обслужать без черги. Він справді швидко повернувся, приніс коньяк, сир і цукерки на пластмасовій тарілоці. Коньяк у таку спеку, скривився Кримчак. Пива немає. Огієнко сів навпроти. А я. Ми з Василем Васильовичем востаннє сиділи тут позаминулої неділі. Він неспішливо розкоркував пляшку, наповнив склянки. Будьмо за щастя в межах метагалактики або за зустріч, як хочеш. Давненько ми не бачились. Він аж тепер пильно подивився на Кримчака. Тому стало незатишно під трохи іронічним, хоч і дружнім поглядом колишнього товариша. Тепер вони обопільно відмічали карби, які наклав на них час. У Кримчака ледь розповніло обличчя і залягла у міжбрів'ї зморшка. Волосся лишилося чорне, як вороняче крило, поблискували тільки поодинокі срібні нитки. На щоках крізь засмагу проступали рум'янці. Він мав вигляд здоровий, дужий, міцна коротка шия і жилові руки, і зеленаві вогники в очах. Видно, паливо там ще не вигоріло, його ще багато. Вогієнка обличчя було смагляве, воно таке зроду, аж якесь мов би, пергаментне, а чуб попелясто білий. Він взагалі посивів дуже рано, десь у 25 чи 27 років. Сидів супроти Кримчака, тонкий, стомлений, іронічний, відверто розглядав товариша, і той не знав, що таїлося за цією іронією. Так от ні на що я не відповів повернувся до перерваної розмови Огієнко. І тим, кому треба сповідатись, і тим, кому не треба, під кінець здається, що мало хапонули. Кримчак знизав плечима. Може, тим, хто зазіхав на великі шматки, бо межі ж немає. А спожиті насолоди легенько подзвонив він нігтем по пляшці. Це як оцей коньяк випив і немає. Але ж п'ємо. Тоді для кого?